Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari hun Juntzig nuk asbari kachabal. Tikulohu ni malek rutil ibech qachalal. Nikara ibech yalanta tikases rupanun rikaslem. Wakamin kaso japon chiwe. Jun rutijonem rikakchikel cholchi. Parwiri qachabel. Riqabanopal. rikakaslem Rojo kakchikela. Hakare chapel Rimaya kakchikel panopal jun rusamaj rikak cholchi patalutzih. Bah, Sai. Santil. Yalam. Juan. Tsan. Yaltir. Jalajo tzij ntel pacachi, Lichini qab'ij chire jun ch'uxteq. Sharoma Jalajo qatinamit. Manjunanta junanta riqach'ab'el. o junam ojkakchikela. y ketamah kitzij riqach'alal. Richin y kaben jeb'el kakchikel tinamit. Хари хурути рикахчи келчолчи экахчи келла рикаше эл экахчи келла рика хота Хонди малэх рути ливуй чачалар Бавен качоп кари кати хонем ру биру чапыл ри мая кахчи кел банобал Хонти хонем ри ни кабыро нохел мули викириш Парувикари качапыл ри кабанобал hanila Janilani kek awo marchiveru marishkope abekikin hubechik chupamre hun katzijonemre chupamre hun talutzihre. Rehun ihre kot ka ruma ni kayapolu tijol chive chiko hun kachipile shoka kikin. Riha hun ni maluk ishok. Rumari hoyok tihong hubari kirha Reha rubi María Estela y Cucuruchich. Janela ni kakawomar chireruma, shuyak ichi tijor kin junca etak chutiramaj. Rumach karin kaya po uta petik eh, María Estela, rumarat kopeva bekikin chupamre juramajre. Janila matio Chaveugo, Janila Nikikotri Nukuish Romash e Kari Ramaj, Chin Yoxtijón Parui ep Anopal, Rup Anundi Ishok Chupan, rikasle Rey. Yin Janila Yikikot, Roma re igre, juni malek igre, Roma ni rikadit kama mash kisipaj, e, ig, ching yoxi hong, chig rib al, ching ri etamapel, shkisipaj, shkiyape chiqe, di rojo hishoqi. Hanilak shoki, acheni mirchabe, Roma e, niña rutsihor, ri shok kihru kayebal, di lompe, Roma kutunch kawech, shiri shok shashe pajaj. utznik e, ak, shashe riqaq shashe samaje ching nutzuk rachjil jari iman shashe tari rojo hishoqi k'ijqe tamab'al jantape qak'amunpe panik, sipanik kiyonpe riqatit kamama. roma riroj taj k'o jun qachoch niqatz'et achiken ni niqatz'et chi k'ota rup anikil ni kaya po chike ri mm, rono heli qach alal ri ni qajo chupang ri hun jay ri kitziaq ni qach'ej ki mm, rono heli kitziaq ni qach'ej ri ki kiiq ni qach'ej rono hel chupan ri hun jay mashasheta riri utz taka riri roji shoqi ni qajel tari qapanopal ni qaj etta ni qayata rucholajem chiri shoq utz nun chqanuyapo tikuh pakaslim ¡Nuyata chuka ri ditsip anik nuya apo chuka junti honik peri jari ri chupani kachuchi Matías Chávez Tela. Dijo un junashiko kan, eh, chirat, eh, ko ¡Nim! samash apun paga, eh, ko unakichel, xotijoyan alkin, uchkitzit, kochakama, ustas Porereka jun eh, samaj rixapon awk'irat rixap'än apo iqal iqal eh, mawetaman tachquer b'anquil el xinuk'el ri'imoloj man qab'ij tachqa chquer b'i ri rimoloj o xaxej qetaman chi chi rat eh, yalan eh, xaya' k'uux qatz'ät pa pataq facebook qalichiri jantapex xat katut achkesh kib'ij riwinaqi cha'b'e ri ach'ay ixoqii chin rat xatokta eh, nqab'ij pakaxlan un candidata chkex kitz'ät riwinaqi cha'b'e matiox mm, cha'b'e Mateo eh, jun Rehun yin jun sipanik chu qa jun sipanik chen rik nuk'aslemaal romax yex q'iij ir, eh, achil ta jun este, ixim chupan oj eh, shinrayej sin shinokta chupan eh, shiñata kajun anubal ah, ah, chupan rinu kasden eh, chupan rinu tinamit chinta kajun qué Romani ki viene la ya y yo la más un chiqueta de tamaño en la ya ya chupa jaji utsta ni kuje ya chupa chino tsukra chril o ya mista cara chril o a chiqueta canu utsta un paru caslen y no no es ich jari chinzat kinchi janila kayebal jari o isho ki jari itzel chinkitzat manchasheta achia achia eh, a utskala achiashki bij ah mm, tsata xachop eh, natzat apojunchik panopal utzkala nachop eh, tijonik chupan riakaslen na ben eh, kamol bej pero manchasheta la nirajo nichan nirajo chichqarirish ni nishimna oh Rishi Shishoki, Nito Ibi, Rishi Shishoki, Nechtani, Mikasala Ibi, Chibache Yecha, Inibirkin Jedi, Haeski Hariri Rukayeval, Ritinamital Ishimuliev, Hariri Rukayeval, o eh, ni katseta hun ishok uts ni ni ni chong ah, nekla xachkech la nutohtape o nurayihta jun ixoqnukua jun eh, ntoktak amol b'ej qa'ij la achkere taman la majun usta es que jarik patihop el patijob'el chiriro qab'ech chiriroj shashe eh, ni niqab'ij ja utzk'aj shashe riqetaman niqab'ij imankerita roj chuqa utzta niqaya apo em, ri achiken cachop უცდაჭ ყალყა სახაპო აჩქერუ ანი კიხნე ყაშიმდინაო რომაკარი შინცატრი ინჩი კორუკაიევალ კინარუკაიევალ დი როხო ხიშუკი ნი Man utstani qatz'et tahun ishok ni ni jotech a chkavech. Tahun ishok k'ore tamapal tahun ishok ni kapa ni ma ni matijob'el ishok ay neqlaxa ixoq xamajun xtitikir talaxa stukanu rachila rachjila shama chikex kesta y jariri ruk'ayebaj chqawach utz tak'ari rojo ni kayata kampa pajun ramah e ri'achike chupunkush itzel niqatz'etqi niqaxin tarin qana'oj chinta tayojsamej junan Matios Chávez, Tela, Matios, Matios. Bakamika yojpe richin hakashahun eh, kai ohom limpe Yo si hoj bachi kirkin no romako juna oj richubihkan. Harin ni mahoyin si hon Humpik ay alaying loch, shub ich ribati chue. No ya tachel, atachel dina chule. Atachel dina chule. gakchikel cholchi riniya oni qak'aslen riniya oni kik'aslen lichikopiri achika chuqariaj k'ichej Rubí, rubi chakach. Chakach. Tabihrat. Chakach. chacach. Chakach. No, no le hagas eso a la niña. La vas a confundir y no podrá hablar español con fluidez. Manjichik tarina bijrat. Riacualtikiren retamaj. Jun, kai, oshich Bueno, acuchicas retamag ricaslan, guerish Dikashlanko sabakutxina, di man kaiefta. Kaieftok nika jetxoke nika Jare, hurru zih nuiatxi rikak txikel txoltxi. Matiotxi behatxalar rumarizko peabekik intxupam rehonkatzi honemre. Matiotxi Hakare de Junus Amag no Bunri Kachikel Cholchi, rubiru Chabulri Maya Kachikel Banobal. Lejón Ijreco Apequiquín, Jun Cachibil. Rijarubi maria Estela Iku. Rija Yalan Kijre Tamabalco. Lumari Bakami, dahin no Tihochke, Achiqueta, em, Carayuile Rojo, Winaki Pajacaslem. Achelerjak o Jalajosa Machikrubanón. Coquisa Mach. Shochtihonka chupala jumperasca Richir Hashok candidata eh, yocha pa kashlan kabija po candidata ruma pa kachapul ma mabetamata chiqueta ka bih eh, Kohung na ogri shubij perjari kanahkan jubapanu jolon dinim ijin ka karuma kiri taka eh, shutzihoj chiri shoji makanta uch kitzut chir Hashok candidata bih rat nabijrat Estela ri qab anun ri rojo hixoqi chi ri mm, ni qatz'ata chi junch qachb'il ixoq ni joteta k'ota reta mab'al ni qa'ij itz'el ni mm, roma qari k'utumpe chqawach k'utumpe chqawach chi ri ixoq xaxe pajay nik'ojewi xaxe retaman ye yeruk'isaj ral xaxe retaman nutzuq jun achij jun achjil jun achin y xaxe riri bakaming ri kiyonkan di ni qatzachi ri kiyonkan oh, ri kaxlantaq winaqi wakamin qak'utuj k'achqeroj oqixoqi nichtaqueri niqab'en tiqaximari na'oj tiqatoqi riroj qitamanchi janila janilari uchuqaq'qiq'in maxaxetari oxikaji taj b'an yojtikir niqab'en riroj qitamanchi roj niqak'ut samaj chikiwach taj qal roj niqatzuq riqachjil niqato riqachjil niqachop utz ruk'achik jun jay roj k'ox taj qe chuwach ri ri pajaj roj ni qetaman qa'en chke qutun roj jalajoj taq samaj qetaman y rumak ari roj utz tari niqaya qaq'ij roj qixoqij taq qetamaj chi roj k'ojani la qaq'ij keri choqa roma eh, manet manxaxeta k'o tajun qachjij yojtikir yojel y qhitaman chikin uchu'a ik'in samaj utz niqak'uaj jun qak'aslen utz parub'eyal romak ari nink'utuj chkibe chke ri ixoqi' tib'ana utzil ixoq xten tiqatuqi' tiqak'aspa'qi' qelisaj ri'tzel taq b'anob'al chub'un k'u'x ri chqabech riroj chinke ri niqatoqi' taj roj niqaxim qana'uj kuf stikach qupa'e y akeri k'akeri un bajun kayoshi huna ri lasha la xa'ixoq y keri xtiqayak'a matius chqab'ech matiux chqa nimb'ij bien chel yojtijun mier taka jun ak'ual makamij chel nab'ij ri nimaj taq nki ki na o Проетахин яг их перетэх гэж таны. Ирэхэн ихэн чи үуч гизгдэх гарч чадаг парихон самахри румари э, чил ихэн яг их лаквалала скицэхэл бэхри абэй үуч гизгдэж скит ки хохки румар хэ паки холонч гархэ стапон ричин хүн ишок Ронохэлт гэрнүбэн kiriki banompe ojer ojer la buena kiba chache bakami mankayata roij lijun <laughs> na ogri kankope lumari achke chatzitrato achke tzetompe pakibirit jaikualar y stania la boni de coco parwi lusamajun ixoq k'o julej taj wach'alal nikib'ij chwe ajtaqyin xkinimer ach'el tirat xkinok yecha inib'ij chke pero oriyima jun utz tarinuk'aslem yichayin chke ne qyin janila utz nintz'at riyak'aslem taqyin xkinimer yin ach'el tirat niwajoy xkintinb'en yecha y jari nintz'at yin nintz'at chi iqal jala apuri rib anopal rereri niqa'ij xaxeri xaxeri chucari shock chuqari xoq k'orop'iij chqari xoq jalajoj rusamaj nitikir ben y kerik'a iqal iqal o wakamin ri y ya ya yech'ub'on chik matio chela k'amayal matio chela la talwech cheri che nika talutzij ni niqa pachabel, chinkeri nika asaj ri rinikajobaj cherib'anob'al matios chavez tela eh, bakamika qachalal yoqp'ej qb'ej chik ri chin qak'axax xun qak'ojom tex qojtzolin pe jo job'aj ri maría estela jare yojtzolin yanpe qachalal Cacchiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cacchiquel. Ritiachim Chinjani Chukachman, Oshi Iken Fechiri, Shiatsan Lukakin Tiruan, Chukamatia, Yerkutuk Šeštíre číšek kolkals Kanta je vlipač kerta vujnal Mateo si veca chalar rumar es con abejikin. Bakami yohtajin yohtijón rikin ri María Estela iku. Rija chichot Rija yalan kichi ri samaj rubano yampe. Rumari yohtijón kin jabakami chokan jaikutujo ni malajutilche. Nutijón techke alchique rubanón ri cachapule que la chishot. Rumá que la kisvirja que la eh, mansetón yohaj chique rubanón ri qatz'eton eh, chqaach nb'ij che rimier nkib'ij la qach'alal wabe pa qaqchikel chulchi xab'akuchi tana yab'ewi nabil jun winäj q'ajchixot roma rije' janil ajeb'el nkinan kitijoj ki nkib'in qalajot qsamaj yeb'ey eh, xab'akuchi tana jun chiktinamit richin kil ri kirayb'al tab'anan nimaloj utzil yetzijon taparubi ri qach'ab'il kela pa chixot tab'ana utzil maría estela Matteo Chavè e di di ri rinutinamit rikuchiship osbi rikuchishin alejbi e majache tajun di di anu alko ko oshlaju na oh chupan i hari risipani risipanik yonga kari katit kamama romah kari di akuchi na ya ebi na bol jun achishot manchacheta ri chingri punil manchacheta di chingri kem manchacheta jalajoj di di di di anoj la la dinamit q'uq'a ruk'ayebal roma wakamin e, romari k'ij taj em, e, nim taj aj em, tz'iib' nikib'ij aneq la qach'ab'el xachin yatzolin kan chab'ij y romari k'ak'una k'uk'ayebal nintz'at e wakamin e, uztakari richupantari richupanta ni niye'xta ruru achiqui riruruk ni kakol la niqakol laqach'ab'el nintz'at chik'ij kibir ne kwa kamisha utz ni kakusala enchi utstane tanen hunchik jun man man la qach'ab'el romaridi eh ching chin yato uts chin ab'ul nim asamach man la la Khariri dukayeva, ruk'ayeb'al tsatin chiri qawinaq kibir chiri qach'ab'el majun mahunchik sha chik eh, kamin wakamin qetamaj tani qayata e eh, ri akwala ri anchik chinkeri k'uqapuwaq yecha man xachechta man nikitz'at achkeri qab'anub'al achkeri intok chi manchachetari bakamin nikitz'at chi utz ri kota k'uta chinta keri, mancha taruk'ayibal ri qak'aslen man xaxeta ri kakasling, niqajowaj ni qak'aslen chuqa chinik'ujeta nijotan pehumechik jub'ej chik di di k'amlaxik chuwach ri qak'aslem chu qa'utz tak'ari ni qakol taj ri ri jun ri jun b'anub'al ri k'o taj ni qaxij taqii' taj ni qachoy jun che' ni qak'utuj taq'iij chire ri qateer wachulew utz tari' ni qatz'et taj ri ri reqalem riloq'olej ya ni utztari niqajota chqa di ni niqa neta ni chojta niqaqchokomij kan jun hung atit utztari niqakolta q'ij harik aning matiu matiuxij chireri kakchikel cholchi romashu pa jun kan ka'i huna shisamer kik'in chukakeri eh, ning shir chire wakamin ri kamol bey cheri eh, kachikel cholchi chinuya ri chukarirat no mana giti hong wakamin ibikin roma eh, ning ih chi tajroj chupan kakaslen niqatik kang khung ishin en apo jun jel xuroj niqayakan ab chupan qak'aslem xachij ri kapak ihrikat nikakeng isayuhitzak. Romak ari eh, janilanin matioshij chireri kakchikel cholchi romarira mahniki yachwe Yitihong, mashasheta chupan de talwech chuka ningwetaman ni chupan talutzij re Rehunsi jonem re hanila ning kawamaj matioxka kachikeri watit numama, di ri wachalas xkiya k'aq'ij chue xijotayin eh, ying ri asling, roma mahun petamanta, achikeri kak kakamunpe kak taq niqa niqakanuj apo taq niqa niqacholajij hapo k'ari k'ani qatz'at chik'o rub'eyal chik'o achike kitz'ib'an pe riqatit qamamach qij roma k'ari yin eh, nink'aj janil nk'awmaj chiwe ri xiya k'ari ramaj chin yitzijon iwik'in eh, nink'utuj k'achiwe ni kinqamestaj tiqakusaj riqach'ab'el ni chik yojk'ix chin niqakusaj tiqakusaj katayu dikatia. Al keri em, nik ani kamista kuchik el nekpe. Matios matios mashakanila romari ramah y ninkutuk jun rutzil hiwach ronojel winaqi manxaxetari chixot chink'ariko chin ripatz'ya chin Ching chin ronojel ritinamit kuchine de jun tzijonemre Matios tik'uluk'a jun rutzil canila kanila matiox ch'abe maría estela noaxajin eh, ya nange beri a bat ronojel rina bigpe pa bani mantel ronojel janila matios chaver uma sha coje kin chupam rejon la magre eh, matios chiveris katalar uma chukashis coje be kin mi yisko yo be chon kin chuka nange tu cheri maria stellar kin hoba kochi kiruna en chkin un peta be yo tijon hobar kin Matías matios chive yo choyan chik Matios Chawe, ugoro Marira Mashaya, eh, Matios Kachiwe, Dono Helsi, Guacashahre, Jun, eh, Tijo Nemrire, Hakaria Hafti, Kohei Viki. Matios. Tocnuvi hak ush hunzig kan nik asepan ak aslemri naoh. Babenita benita neri tsihonem luchaberri mayak ak chikel panopal bichindi chikel cholchi. Chishkanaqtakan junka itaq nawaj pank'ik'aslen janila niqhak'awamaj chiwi rumashoq iwak'axaj chupamri jun ramaj e qach'alal ixqoyob'ej junchiq q'iij rik'in junchik qatzijonem